el portal de transparencia tiene un objetivo eh, muy sencillo, lo repito una y otra vez, es convertir en una realidad aquello de que este ayuntamiento tiene las paredes de cristal y que los cargos electos de este ayuntamiento, pues eh, tenemos los bolsillos de cristal. Esta es la, idea de manera que el ciudadano o la ciudadana de Irún, con un solo clic, pueda saber qué es lo que se está cociendo, qué es lo que está pasando y cuál es la marcha de su ayuntamiento y de su ciudad. Como os decía, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber quiénes son sus cargos públicos, que conozca un poco también su currículum, que sepa eh, cuál es su situación patrimonial, tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero, tienen derecho a saber la deuda que tiene su ayuntamiento, tienen derecho a saber cuánto cuestan los servicios y tiene derecho a conocer, pues yo creo que hasta los pequeños detalles